Men vad gör du för någonting? Spela förstås. Kallar du det där för att spela? Eh, ta om de sista fyra takterna där. Nej, går inte. på sig stämman. Ja, men ta om från sista reprisen då. En, två, två, två, tre, två, fyra, två, fem, två. God eftermiddag och välkomna till Radio Sigtuna 88,2 och Jazz etc. Det är onsdagen den 6 i andra år 2019 och det är vecka 6. Jag heter Leif Hallin och föreningen Musik för alla är ansvarig för denna sändning. Idag så har jag lite svensk tradjas från första halvan av 60-talet med och så har jag ett eh, skapligt sjok med min favoritera också, nämligen mitten av 30-talet och detta kommer i slutet av programmet. Och så har jag lite eh, sång här och där och sen har jag dessutom Robbie Braff, trumpetaren med stråkar och i början så ska ni föra en hel del trumslagning. Dels med Buddy Rich till att börja med men också sång där trummorna spelar ganska stor roll. Och den som sjunger då det kommer att vara Tony Bennett som gjorde en platta med massa förnämliga trummisar. Och sen har vi tenorsaxofonisten Charlie Ventura med på ett hörn och där dyker nog den där Buddy Rich upp även där. Men eh, jag börjar med en klassisk melodi, i alla fall i jazzsammanhang. Från bebop-eran skulle man kunna säga. A Night in Tunisia. A Night in Tunisia med eh, Baderit Septet. Och han som skrev den där en gång på 40-talet det var förstås Dizzy Gillespie. Men det var inte han som spelade trumpet här utan det var någon som hette Marky Markowitz. Trombonisten Willie Dennis, tenorsaxen Seldon Powell. Och så hörde ni vibrafon också må hända och det var Mike Manieri. Dave McKenna var pianisten. Arrangör Ernie Wilkins och vid kaggarna satt alltså Buddy Rich. Förmodligen jazzens allra bästa trummis om man ser till Eh, den långa karriären och de insatser han gjorde framförallt under Big Band-eran för att eh, få fart på vissa band som annars hade gått lite i stå. Men när Buddy Rich kom dit då hände det saker. Det gäller till exempel Artie Shaw och Tommy Dorsey om man går till den tiden runt 1940 någonstans. Och det här var hämtat från en eh, LP som kom ut på bolaget Emercy en gång i tiden. Och en gång i tiden, det var 1960 det. Jag har en till med Buddy Rich. Den heter Buddy Rich and his buddies. Ja, så stod det på plattan. Och den är inspelat året därpå i Chicago. Föregående var New York. Det är ju oftast New York men ibland är man i Chicago också. Och här är det lite lugnt och stilla för det är ju en sättning där man har vibrafonisten och arrangören Mike Manieri igen här men annars Sam Most på flöjt. Så det är inte så mycket folk som härjar runt i det här men Buddy Rich sitter vid trummorna hur som helst. Ernie Wilkins har varit med och arrangerat även det följande som heter The night is young and you're so beautiful. Buddy Rich och hans kompisar i någonting alltså som heter The Night is Young och så vidare. Sen har jag en eh, platta som jag hittade bara för några få dagar sedan eh, som jag inte alls kände till och det var några ganska tidiga, tidigare i det här fallet 1957. Det var några eh, låtar som var, eller det var en hel LP dessutom som var ännu äldre från 54 med Tony Bennett. Och han gjorde en LP-platta där han har fina trummisar i alla låtarna som får lite utrymme dessutom i mellan sången. Och vi ska höra tre exempel, det är ganska korta saker det här. Och den första som heter Let's Begin, där finns Art Blakey vid trummorna. Let's begin Let's begin Let's begin Now that you got me going, what you gonna do? Is it up to me? Is it up to you? What kind of game is this that we've begun? Was it done just for fun? We have necked till I'm wrecked won't you tell me what you expect? Is this to be a case of kiss and never tell? Folly and farewell, heaven or maybe hell. Which is it going to be, love or gin? Life or sin? Let's be. Give. Now that you got me going, what you gonna do? Is it up to me? Is it up to you? What kind of game is this that we've begun? Was it done just for fun? We have necked till I'm wrecked. Won't you tell me what you expect? Is this to be a case of kiss and never tell? Folly and farewell, heaven or maybe hell. Which is it going to be, love or gin? Life or sin? Let's begin and make a mess of both of our bright young lives. Let's begin. hämtad från en LP-platta som hette The Beat of My Heart med trummisar så långt ögat når dessutom. Här var alltså Art Blakey och sen fanns det några blåsare där som inte gjorde speciellt mycket väsen av sig. Men jag vill gärna nämna ändå att den där Milt Hinton var med på bas för han var ju med överallt. Och det här var 1957 och från samma platta hämtade jag också Crazy Rhythm och där är Chico Hamilton som sitter vid trummorna. Crazy rhythm, here's the doorway. I'll go my way, you'll go your way. Crazy rhythm, from now on we're through. Here is where we have a showdown. I'm too high hat, you're too low down. Crazy rhythm, here's goodbye to you. They say that when a highbrow meets a lowbrow walking along Broadway. Soon the highbrow, he has no brow. Ain't it a shame? And you're to blame. What's the use of prohibition? You produce the same condition. Crazy rhythm, I've gone crazy too. Uh, They say that when a high brow meets a low brow walking along Broadway, soon the high brow he has no brow. Ain't it a shame? And you're to blame. What's the use of prohibition? You produce the same condition. Crazy rhythm, I've gone crazy too. Crazy rhythm, I've gone crazy too. Crazy rhythm, I gone crazy too. Och det tredje exemplet från den här plattan med eh, Tony Bennets hjärtslag i form av trummor så får ni höra min favorit bland trummisarna, Joe Jones och eh, den här gången så sjunger Tony Bennett Lullaby of Broadway. Och det här är 1957 och då har det gått några år sedan den hade sin premiär för det var en filmlåt förstås som var med i en eh, Warner Brothers-film från mitten av 30-talet som heter Gold Diggers of 1935 och den var regisserad av den här märkliga regissören som älskade massscener och där är det bland annat när den här framförs så har, han, har det filmats inte mindre än 200 herrar som steppar samtidigt just till Lullaby of Broadway. Den här versionen är lite mera blygsam av sig. Jag ska väl säga att han den där regissören till som skapade den där scenen och koreografin. Han heter Busby Berkeley för övrigt och ser man en Olympiainvigning idag så bygger egentligen allting på Busby Berkeleys tidigare alster som han åstadkom i Hollywood. Men nu tar vi Tony Bennett här med Joe Jones vid trummorna. Come on along and listen to a lullaby of Broadway, the hip hooray and ballyhoo. the lullaby of Broadway, the rumble of a subway train, the rattle of the taxis, the daffodils who entertained at Angelo's and Maxie's when a Broadway baby says goodnight. It's early in the morning. Manhattan babies don't sleep tight until the dawn. Good night, baby. Good the milkman's on his way. Sleep tight, baby. Sleep tight, let's call it a day. Hey, come on along and listen to the lullaby of Broadway. The Copacabana and Birdland, too. The lullaby of Broadway. The band begins to go to town and everyone goes crazy. You by your baby round to Ellington or Basie. Hushabye, I'll buy you this and that. You hear a daddy saying, Baby goes home to her flat to sleep all day. Good night, baby. Good night. The milkman's on his way. Sleep tight, baby. Sleep tight. Let's call it a day. Listen to the lullaby of old. Ja, så långt Tony Bennett och hans trummisar. Det finns en eh, trummis förstås med även i det följande och vi ska höra på en eh, inspelning med eh, Charlie Ventura. Och eh, det här är eh, After You're Gone och det ska vara inspelat i början på 50-talet, eh, ja det är 1951 ser jag här. Och trummisen som sitter här, han har varit med först i programmet, nämligen Buddy Rich. Och vi har Chubby Jackson på bas och Martin Napoleon piano. Charlie Ventura tenorsax. Han hade gjort en hel del inspelningar av den här typen. Om man backar några år i tiden, då var han med i Gene Krupas storband. Och eh, Förutom att storbandet var populärt så var det också populärt med småbandsinspelningar med delar av Krupa-bandet och det mest populära var en trio med bara Krupa, Ventura och en till och det blev till och med sådana där plattor som sålde bra kommersiellt så att eh, Ventura han, han var van vid det här formatet, formatet. Det här kom ut som Charlie Venturas Big Four, After You've Gone. Thank you. ja, det var alltså Buddy Rich som slog till där och eh, det här kom ursprungligen ut eh, 1951 på skivbolag som Mercury och Clef. Det var alltså sånt som den där Norman Grants hade makten över. Och eh, vi ska höra en titel till från den här sessionen och där lägger faktiskt Buddy Rich ifrån sig trumpinnarna och överräcker dem till Mel Tormé. Och sen sjunger Buddy Rich istället. Och det gjorde han flera gånger senare. Det finns hela LP-skivor med Buddy Rich där han inte slår en enda gång på den minsta lilla symbol utan han sjunger rakt igenom. Det här var nog en rätt tidig sådan grej dock från 51 alltså. Love is just around the corner. Buddy Rich sång och Charlie Ventura tenorsax. just around the corner. Any cozy little corner. Love is just around the corner when I'm around you. I'm a sentimental mourner, and I couldn't be forlorner when you keep me on the corner just waiting for you. Venus de Milo was noted for her charm. But strictly between us, you're cuter than Venus. And what's more, you've got arms. So let's go cuddle in the corner. Any cozy little corner Love is just around the corner when I'm around you. DeMilo was noted for her charm. But strictly between us, you're cuter than Venus. And what's more, you got arms. So let's go cuddle in the corner. Any cozy little corner. Love is just around the corner. When around you. I'm around you. I'm around you. Ja, där tonade alltså Buddy Ritz sång bort. Love is just around the corner, inspelat i Charlie Venturas namn. Han fanns där på tenorsax också. Ja, så tänkte vi skulle byta stil helt. Ni lyssnar alltså på Radio Sigtuna 88,2 och Jazz etc. Och jag tänkte att vi skulle lyssna på lite svensk tradjazz. De tre första här hämtade från ett litet oberoende märke som fanns under första halvan av 60-talet. Skivmärke alltså som eh, hette Pirate. Och de där plattorna, det kom inte så många, jag har inte räknat dem alla här men i vilket fall så eh, pågick det här från 1962 fram till 64. Och eh, bland de sista sessionerna som gjordes det var med Jazz Doctors och det var i juni 1964. Och många av de här inspelningarna de är gjorda på Borgarskolan i Stockholm. Det är det där snygga ljusgröna huset som finns vid Kungstensgatan som en gång i tiden hade en lite mera öppen plats i närheten som heter Jarlaplan. Där eh, fanns det en aula som det var bra akustik i och många av de här Pirate-skivorna spelades in där. Och han som var producent han heter Sture Hellström och eh, han eh, plockade ihop de här banden och bjöd in dem till spelningar och så blev det framförallt ett bra ljudresultat förutom det musikaliska. Det var ganska mycket med tradbanden på den tiden som spelades in ganska slarvigt. Men här är det noggrant gjort och han som var tekniker, han tekniker på många av spelningarna där i Borgarskolan, han heter Erik Lundberg. Vi ska höra på Jazz Doctors där eh, vid den här tiden 1964 fanns Gösta Linderholm på klarinett och han har i stort sett ett featurenummer här så det blir rätt mycket klarinett. Och så är det Staffan Kjellmor som var väl någon slags ledare för bandet. Han spelar trumpet. Olle Brostedt gitarr, Eddie Andersson bas, Hans Pettersson på trummor. Och den här melodin den var populär i andra sammanhang vid denna tid. House of the Rising Sun. Ja, det var Jazz Doctors hämtat från en, den enda LPn som kom på det här skemärket Pirate. En stor LP som var det sista som kom med svensk tradjazz på detta skivmärke. En snygg färgbild på omslaget. De kallar den för övrigt för Our Jazz och eh, när man ser på snygga framsidan med fotot här så kan man konstatera att Gösta Linderholm hade mycket hår på huvudet på den tiden. Och Eh, då ska vi ta och lyssna på ett annat band som bara kom ut med en enda EP eh, på det här märket Pirate. De hade annars kommit ut på något annat skivmärke innan också och det här är också en klarinettist som har en viss roll, nämligen Rolf Carvenius. Han var lite över 20 år bara när de här inspelningarna gjordes och bandet kallades för The Lords. Och det följande är inspelat på samma ställe som föregående fast året innan i mars 1963. Och i Lilla Lords där ingår förutom Rolf Carvenius, född 41, han bor i Skåne numera. Eh, har, brukar då och då samla ihop ett band som kallas för Tuxedo jazzband som jag såg för inte allt för länge sedan för övrigt. Men alla som är med i det bandet de är lite utspridda över Mellansverige plus han själv då i Skåne så att det kräver en del planering för att få ihop bandet. Eh, I bandet fanns också Bo Dahlberg på trombon, Christer eh, Landahl trumpet och sen brorsorna Ola och Gösta Sterner på bas respektive trummor och Ulf Sandberg på gitarr. Eh, den här uppställningen ska ni få höra, The Lords alltså, ska ni få höra Yes, There's Yes, Yes in Your Eyes. Ja, det var The Lords det med bland annat då Rolf Carvenius på klarinett och en del av er som eh, hör det här programmet antingen nu direkt eller på webben senare där det dyker upp i början på nästa vecka. Ni kanske har träffat Carvenius under de där åren när han drev Strömsholms jazzmuseum. Där spelades det massor med bra jazz som hämtades utifrån men han själv ryckte in ganska ofta också och spelade. Tyvärr är det ju där nedlagt så här dags men det pågick i alla fall i några år. Och jag var där några gånger också när det var något extra som vankades. Eh, nästa skiva på det här märket Pirate. Det är en avvikare på det sättet att den är inte inspelad i Stockholm och det kan ju vara avvikare i sammanhanget. Här var det så att producenten Sture Hellström han liftade ner till eh, Skåne och Helsingborg med en Luxor bandspelare med sig. Och sen uppe på en vind som en trumpetare eller kornetist som heter Staffan Irhammar hade kontroll på. Där gjorde man den här inspelningen som blev en EP-skiva till slut och det är bara tre man som är med här. Örjan Vikander på piano, Arnulf Merker på banjo. Och i övrigt så är det då Sture Hellström som tekniker och producent för den här EP-skivan som jag aldrig har sett någon gång men jag har i alla fall tillgång till ljudet. Och den här Helsingborgstillställningen då på den där vinden, det var den 23 augusti 1964. Och alltså Staffan Irhammar på kornett och han spelar någonting som här bara kallas för lite kort för Maggie men jag för mig att hela titeln är någonting When you and I were young Maggie. Staffan Irhammar det. Inspelad i Helsingborg. Det var han som spelade Cornett i Maggie. Och eh, de här pirate inspelningarna de, eh, det spelades in ganska mycket men få av det material, eller litet av det material som spelades in kom egentligen ut på skiva. Så det finns väldigt mycket överskottsmaterial. Dessbättre finns det bevarat också. Det finns på Svenskt visarkiv detta för den som vill fördjupa sig mera i detta. Donerat av herr producenten Sture Hellström som spelade in de här grejerna då första halvan av 60-talet. Serien blev inte så lång utan eh, eh, lite senare så övergick det till att bli återutgivningar av gammal klassisk jazz istället från 20 och 30-talet. En serie som också då kom ut på Pirate som hade mycket bra ljud och mycket ovanliga inspelningar. Ännu idag så kan man stöta ihop på, i diskografier då där man har listat allting som en viss orkester har gjort. Då kan det vara så att själva originalutgåvan var minsann en svensk EP på Pirate. Så det fanns eh, bra kontakter där med detta. Jag har många av dem där hemma och de är alltid kul att plocka fram och spela för de håller, de håller verkligen kvaliteten. Ja, då tänkte jag avsluta med det band som gjorde flest inspelningar på det här skivmärket Pirate. Det kom ut hela tre EP med The Imperial Band. Men jag ska inte spela någon av Pirate-grejen utan en livesak istället från ungefär samma tid. Och då kan jag säga också att den här Staffan Irhammar som ni hörde nyss, han satte in med Imperial någon gång i någon konsert också i olika sammanhang. Men vi ska höra en inspelning från Lillsjönäs herrgård i Bromma 23 november 1964. Det var ett ställe där som kallades för Riverboat Club och det spelades in oändliga mängder med eh, eh, musik av just Imperial därifrån och även andra förstås. Vi ska höra en sak från det tillfället och här är det Christer Fellers som är på trumpet och sen två herrar som så småningom är utvandrade till, ja, vad ska man åka om man gillar att spela sån här musik om inte till New Orleans, nämligen Örjan Kjellin, eller Orange som man brukar heta nu för tiden. Och Lars Edegran, piano. Det är han som sjunger dessutom i det följande. Eh, sen har vi Ralf Wandler på trombon Eh, Karl-Göran Sörnäs bas och Christer Olsson trummor. Och de där herrarna också med tekniken Bengt Stånge som skötte om den här inspelningen så ska ni få höra en melodi som, eh, ja, jag har den med Fats Waller och jag har den med massa andra också från mitten av 30-talet. Men nu är det alltså eh, att man återanvänder den här melodin 1964 som heter What's the reason? I am not pleasing you. Jak. De där händerna som ni hörde där, de befann sig i Bromma då 1964. Och eh, då ska vi, ja jag kan väl säga innan jag går vidare. Jag har naturligtvis en massa ytterligare material här på Pirates som jag tänkte ta med i ett kommande program. Just Imperial som ni nyss hörde i en liveinspelning, det var de som gjorde tre EP-skivor här. Jag kan ta med någonting av detta vid ett annat tillfälle och för övrigt just Imperials grejer, de har ju kommit ut på ett väldigt bra amerikanskt skivmärke också. Det är klart att intresset för Imperial var lite speciellt med tanke på att just eh, Orange Kjellin fanns med i det här bandet från början. Så det här är ju bland hans första inspelningar. Och när det gäller första inspelningar så finns det en hel hög med repetitionstagningar och det som möjligtvis skulle skrapas ihop till en EP-skiva då på Pirate av kustbandet så så Kustbandet var allra första gången i en studio 1964 och det var meningen att det skulle komma ut på Pirate. Det kom dock bara ut en enda låt först i en antologi från jazzfonoteket eller musikfonoteket eller vad det heter. Eh, eh, och sen kom det ut i någon av de här eh, antologierna som heter Svensk jazzhistoria också som kom ut i tio volymer på först LP och senare på CD. Men det kan vi ta en annan gång. För nu ska vi ta och lyssna på Robbie Braff som jag tror spelar trumpet i det följande. Han brukar växla mellan trumpet och kornett. Det låter inte så olikt om man jämför. Utan det är ungefär samma sound han har i, i luren. Och vi ska ta och lyssna på ett par ganska ovanliga inspelningar med Robert Braff. För det finns inte många där man kan höra honom spela sin musik till stråkar i bakgrunden. Men så är det här. Det finns två violiner, en viola och en cello. Och sen har han några jazzkompisar med sig också. John Bunch piano och Bucky Pizzarelli på gitarr. Och han som har arrangerat och dirigerar gänget här, han heter Tommy Newson. Och melodin är en sån där gammal härlig blöt sak från början som brukar sjungas då men den har blivit rätt mycket favorit bland balladspelande tenorsaxar också men det blir inte sämre för att det är Robert Braff som håller i sin lur. Och melodin den var med en gång i en film som hette Stowaway från 1936, en Fox-film med Shirley Temple i huvudrollen där hon är på en passagerar eh, fartyg som tar sig från Kina och till USA och hon har alltså smugit ombord och är fripassagerare. Annars, eh, ja hon sjunger den här låten som heter Good Night My Love i filmen men annars är det eh, även en kvinna med mörk röst, Alice Faye, som sjung, också sjunger den i filmen och då sjunger hon den för eh, manliga huvudrollen som var Robert Young som var någon slags playboy som fanns, var med på samma resa. Men den här melodin den har använts många, många gånger efter 1936. Och jag läste just någonting eftersom hon hade, eh, Shirley Temple hade eh, rollnamnet Ching Ching i den här. Hon kom ju från Kina och då såg jag att en österrikisk affisch som jag såg på nätet, då hette den här filmen 1936 i Österrike Die kleine Ching Ching. Nu lyssnar vi på Good Night My Love med Ruby Braff with Strings. Thank you. Bobby Braff, Good Night My Love. Och den där den var inspelad 1999. Och Robert Braff han levde fram till 2003 för övrigt. Och han föddes 1927. Och Robert Braff, förutom Jack Teagarden, det är de enda artister bland mina eh, jazzgubbar som fick en gång hela två timmar på sig, alltså hela programtiden vid några tillfällen. Eh, det har inte ens Louis Armstrong fått. Vi får väl se om det blir av någon gång. Eh, nästa är också Robert Braff med Stråkar inspelad några år tidigare, 1981. Eh, Och här har vi en kompositör som ni känner igen från andra sammanhang, nämligen Robert Schumann. Och då ska vi höra en av hans mest kända romantiska opus som heter Träumerei. Thank you. hoppas att inte Schumann misstyckte att Robert Braff tolkade Traumerei på det här viset. Ja, resten av programmet då blir det mitten av 30-talet någonstans vi ska lyssna till. Det var väl ett tag sedan som jag alltid brukar säga. Det är länge sedan jag spelade nästan allt möjligt. Men Jimmy Lansford har i alla fall inte varit med på ett tag och jag tänkte spela någonting från eh, den 1934 eh, och då hade Jimmy Lansford ett kontrakt med ett ganska nystartat bolag som hette Decca. Den stora stjärnan på Decca som naturligtvis drog det hela framåt det var ju Bing Crosby som gjorde massor med inspelningar de här åren. Men de hade många fina big band också, ett par av dem ska vi lyssna på ikväll och det första är alltså Jimmy Lansford. Och just det följande som heter stratosfär, stratosfär, det är någonting som passar in på Landsford som var en, en ivrig hobbyflygare. Jag vet inte, han var nog inte uppe i stratosfären men i vilket fall var han ofta i luften. Och i den här eh, kompositionen av Lansford så har vi en arrangör, eller det är två arrangörer, Eddie Wilcox, han spelar piano också i orkestern och Willie Smith, altsax. sax och spelade lite solo också. Det var en mycket begåvad orkester. I stort sett alla i bandet kunde arrangera. Väldigt många i bandet kunde sjunga solo eller i trio och de kunde spexa. Så det här var ett fantastiskt band på många sätt och de gjorde ju dessutom en, någonting som skulle bli en omfattande Europaturné 1937 och det blev omfattande men nästan allting de gjorde det gjordes i Sverige. Tyvärr finns det inte många fragment, ljud kvar från det där de där besöken i Sverige 1937. Men vi ska ta och lyssna nu på första året på Decca. Så här kommer första Landsfordplattan. Stratus var hämtad från eh, Jimmy Landsfors andra session för Deckabolaget eh, den 5 september 1934 och dagen innan så hade det spelats in eh, tre låtar också varav två var Ellington-kompositioner faktiskt plus Rose Room. Och sen alltså dagen därpå så spelades den här in och sen spelar man in Black and Tan Fantasy och ett par tagningar finns också bevarade av Stardust. Och eh, då ska vi ta och lyssna på den med eh, sång dessutom. Och han som är eh, sångare här, det är Henry Wells. Han sitter i trombonsektionen också. Så det här är före, det kommer en ännu smörigare typ sen som heter Dan Grisson. Men det är alltså Henry Wells som sjunger genom tidiga Lansford. Och det är Eddie Wilcox som har arrangerat. Mm. lonely hours dreaming of a song. The melody haunts my reverie. Once again, I am with you. When our love was new, and each kiss an inspiration. Oh, but that was long ago. Now my consolation than the stardust of a song beside a garden wall when stars were bright. and I held you in my arms. The nightingale sang a fairy tale of paradise where roses grew. And though I that will remain my stardust melody, melody of love's refrain. Ja, det hördes lite Willie Smith på altsax där också. Och i nästa så är det också Willie Smith på altsax och en liten portion till med Henry Wells sång. Och sen är arrangören i det följande Cy Oliver, en av trumpetarna i bandet. Cy Oliver blev ju senare chefsarrangör för Tom Reorsi och ännu senare blev han en av de viktigaste på eh, hi fi decka när det gjordes otroliga skivor. Eh, framförallt eller ganska ofta populärmusik men eh, en hel del det man skulle kunna kalla för jazz också. Men det här är alltså i november 34 som vi har kommit fram till och här sjunger Henry Wells tillsammans med landsfordbandet Because You're You. dreams all have come true. You seem to fill a need inside me. I know that I can win if you will guide me. Just because you're you, that's why I'm singing. Just because you're you, I'll smile and sing all my life through. When things go wrong, I'll turn to you. I know you'll always see me through just because you're you. Ja, Jimmy Lansford med skönsång där. Och jag har en till som är inspelad vid den här tiden. Och där hör vi The Lansford Trio också som består alltså av flera av medlemmarna i orkestern. Willie Smith, Cy Oliver och Eddie Tompkins. Och det är Eddie Tompkins, en annan av trumpetarna, som spelar lite solotrumpet också. Och så hör ni tenorsax av Joe Thomas. Wilcox spelar piano. Since my best girl turned me down. Arrange, arrangemang, Cy Oliver. sweet mama sure She got ambitious and she left me for good. I'm just as lost as any babes in the wood since my best gal turned me down. I never knew my gal would do me that way. Boy, never, never thought she'd leave me someday. But now there's nothing I can do or can say. I'm all, all alone. Oh, might, might have known. I thought she loved me like a sweet mama should. She got ambitious and she left me for good. I'm just as lost as any babes in the wood since my best gal turned me down. Since my best gal turned me down, turned me down. Since my best gal turned me down, turned me down. Since my best gal turned me down. Ja, den fjärde och sista med Jimmy Lansford för denna gång och den där var inspelad sent 1934 i december. Och vi ska fortsätta från samma tid med ett annat band som var oerhört populärt, inte minst i Harlem och som senare blev ännu mer populärt när de fick, en viss sångerska. Vi ska höra på Chick Webb och hans orkester och eh, de Lansford jag spelade nyss, de har jag aldrig haft med i det här programmet tidigare. Och det gäller också för eh, Chic Webb-låtarna som ni ska få höra. Den första här är ett exempel på att en av eh, orkesterns medlemmar, nämligen trumpetaren Taft Jordan, hade som uppgift att försöka låta som Louis Armstrong, även om titeln ni får höra nu aldrig någonsin Armstrong gjorde eller brydde sig om. Men här är det någon som gör som Armstrong och det sålde bra. Allt som Armstrong gjorde, det sålde bra. Eh, vi ska höra på I May Be Wrong från 34. Eh, och jag tror att det är The DeSorter som arrangerat det här och den där Amy Berong brukar ha en längre titel också där man lägger till But I think you're wonderful. Sen hör vi lite bombastisk tenorsax av Wayman Carver också. Och här kan man konstatera att Wayman Carver han hade inte lärt sig någonting av det som Coleman Hawkins hade kommit fram till men det är rätt kul att höra ändå. shirt's are unsightly. All of my ties are crying. If the I picked rightly, this be the very first time you came along and say, I think you wonderful, baby, baby. I think you grand, but I still can be wrong. en Armstrong-imitation där av trumpetaren Taft Jordan som alltså satt i trumpetsektionen i Chick Webbs orkester i det här fallet i oktober den 12 1935 och det var för övrigt vid den här tillfället som Ella begick sin Nej, nu ljuger jag. Det var gången innan, det är i juni. Men eh, det finns Ella inspelningar från den här sessionen också. Vi ska höra henne strax, men till att börja med en instrumental till från samma tillfälle som nyss. Eh, och det, den heter Facts and Figures, också det Sorter som arrangör. Ja, det var Facts and Figures det. Och sen har jag förstås någonting med Ella också. Och den är inspelad i april 1936. Och där har vi också ett arrangemang, frågetecken, av Eddie, eh, Edgar Samson. Men <clears throat> jag vet inte riktigt. Hur som helst, den här melodin vi ska höra här, Under a spell of the blues, det är en sån där, ett exempel på en melodi som bara kom till med Chick Webb. Många av, det som han, eh, av de melodier han spelade in, de spelades in av alla möjliga orkestrar, inte minst Benny Goodman och de här stora swingbanden och en del av sånglåtarna som Ella tog sig an spelades in av många andra. Men Andelers Spell of the Blues, den finns bara i denna enda inspelning och det är inte något speciellt bra låt heller, men eh, den duger gott åt mig i alla fall. guard the door. Ja, en Ella till har jag med Chick Webbs orkester och inte heller den, liksom de tre föregående har jag någonsin spelat i detta program. Det finns fortfarande lite att gnaga på här när vi nu närmar oss 20-årsjubileet som dock inte inträffar förrän i alla fall efter mitten av denna månad. Eh, den sista då med förmodligen ett arrangemang utav Fan Alexander eller Van Alexander. Eh, där är minsann Håge Carmichael inblandad i kompositionen här och jag eh, vet inte eh, från vilken film den här låten kommer men den här är i alla fall lite mera känd än den föregående. Sing me a swing... Jag kan inte prata rent längre här, det är sent på dagen. Sing me a swing song and let me dance. ballroom floor. Then the body asks the body, what's a swing band for? Oh, baby, I don't want you to groove soft and mellow. Let me warn you in advance, sing me a swing song and let me dance. Oh, baby, I don't want any moon, bright and yellow. You can have your sweet romance. Sing me a swing song and let dance. Mr. Trombone, play some corn. I ain't caring what notes. Mr. Trumpet, grab a horn. Brother, give me hot notes. Oh, baby, I don't want any tune on a cello. Give the rhythm man a chance. Sing me a swing song and let me dance. sing song and let me dance. Mr. Trombone, play some corn. I ain't caring what no. Mr. Trumpet, grab a horn. Brother, give me hot no. Oh, baby, I don't want any tune on a cello. Give the rhythm man a chance. Sing me a swing song and let me dance. Old Chick Webb is beating it out. makes me feel like I want to shout. All the boys are ready to prance, so sing me a swing song and let me dance. Ja, den där var från 1936 precis som föregående och jag har två eh, inspelningar kvar från den här perioden men nu ska vi till England så att jag har Jack Payne Annie's Band och Jack Payne han spelade mellan 1930 och fram till 1936 någonstans in helt osannolikt många 78 eh, ungefär 700 skivsidor på den perioden. Det fanns inget amerikanskt band på andra sidan Atlanten som kom upp i närheten av den mängden. Och Jack Payne ledde ett fint band och själv var han den som sjöng nästan allting, orkestern och Det gör han i det följande också. Som ett väldigt välkänt opus av Cole Porter som alla känner igen. Och eh, det här spelades in ursprungligen då i juni 1935 för skivbolaget Rex han hann byta skivbolag flera gånger under den där perioden. Han gjorde comebacker några gånger också och gjorde även en del i modern tid. Men det är den här perioden som åtminstone jag tycker är roligast att lyssna till. Anything goes. changed, and we've often rewound the clock since the Puritan got a shock when they landed on Plymouth Rock. If today any shock they should try to stem, instead of landing on Plymouth Rock, Plymouth Rock would land on them. In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking. Now, heaven knows, anything goes good authors too who once knew better words now only use for letter words writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today, and black's white today, and day's night today, when most guys today that women prize today are just city gigolos. So though I'm not a great romancer, I know that you're bound to answer when I propose. Baby, anything goes. Ja, det är dags för sista plattan för denna gång och den är alltså också engelsk. Vi ska höra på en After You Gone-version. Ni har ju hört After You Gone tidigare ikväll. Här kommer en med Mario Harp Lorenzi och det där med harp eh, antyder ju att det är någon som spelar harpa här och så är det också. Eh, Mario Lorenzi han var italienare från början. Han föddes i Firenze eller Florens och eh, levde fram till 1967 sen i, i London. Han var med under den där stora dansbandseran på 30-talet och dessbättre fick han göra en del skivinspelningar också. Cirka 20 titlar gjorde han för engelska Columbia mellan 35-37. Och i Aftergone så har han med sig Freddie Gardner på altsax och klarinett. Jag tror han spelar mest klarinett här. Eh, Eddie Lewis heter violinisten och sen har vi, kan jag väl nämna, han som spelar, om det nu hörs någon vibra vet jag inte, men han har i alla fall arrangerat. Han heter George Scott Wood och han gjorde också massor med inspelningar i eget namn vid denna tid. Och innan jag lägger på den så ska jag säga det att jag kommer tillbaka nästa onsdag, hoppas jag, med ytterligare en eh, sändning av Jazz etc. Och Föreningen Musik för alla var ansvarig för denna sändning och jag heter Leif Hallin. Så nu tar vi lite harpa på slutet här. Så tack för mig. Hej, hej. det börjar bli sent va och vi måste väl tänka på radiolyssnarna också. En rejäl foxtrott vore väl på plats. Förlåt att jag pratar. Inte alls. Vi kan gott sluta med något ätigt. Ja, i jazzprogrammen brukar de ju alltid smuggla in Ellington-skiva för att vara på den säkra sidan. Men kan vi inte hitta på någon annan? I ren och äkta foxtrott-stil emellertid. Varför inte? Min gamla bastukompus